Infanoi lernas pli rapide ol plencresculoi. La memor ludo estas nur unu exemplo por la situatio, en ciui gepatroi povas ecavi la senton che ilia infano estas pli intelligenta ol ili mem. Cio eble casigias malantau tio, tion montras nova studaggio. Go a bo a messaggia substanzo en la cerbo prisorgas che infanoi en baslernea agio en cerbigas nova in informo in bone ol plen la messaggia substanzo gaba la malon staras por gamma aminobuterata acido prisorgas che nova lernendajo fixigias en la memoro rapide cae dauri pove. Ciel changigias la nivelo de gaba dum cae post la lernado, cae ciu au ciel tio malsamas inter infanoi cae plencresculoi, tion volis el trovi esplorista teamo de la Brown Universitato en Usono cae de la Universitato de Regensburg en Germanio. La studaggio, cio nun aperis en faca giornalo, resultigis che infanoi cae plencresculoi dum lernado havas malsama in niveloin de la messaggio substanzo. La resultoi indicas che la cerbo de infanoi reagas pri la lernado ie maniero cio ebligas cerbigi novan scion pli rapide cae pli efficace. En la cadro de la studo, la esploristoi prilumigis la procedon de la vida lernado ce infanoi en la agio inter hoc cae dec unu iaroi, cae ce plencresculoi en la agio inter dec hoc cae tridec quin iaroi. La test personoi devis encerbigi diversain graficain elementoin. Per neurobildigo, eblis observi la nivelon de GABA dum la lernado. Ce la nervo sistemo, helpe de diversae technicoi, estas bildo forme montrata, exemple per functia magnetresona tomografio, FOMO-ROTO. Graficajo e la studagio montras la malsamain GABA niveloin dum la lernado ce infanoi cae plencresculoi, per plurai fomorotos canoi, dum la experimento, eblis presenti la activigita in cerbain areoin je alta detalezzo. La resulto? Ce infanoi la procedo de la lernado causis rapidan pli altigion de la messaggio substanzo GABA en la videocortexo, do en tiu cerba areo, quiu prilaboras vidain informoin. Tiu pli alta nivelo dauris ancau post la lernado dum quelcae minutoi. Ce plen cresculoi aliflanque la gaba nivelo restis prescau constanta. En sequai experimentoi ni povis constati che infanoi encerbigis la lernitajon vere multe pli rapide ol plen cresculoi, diras germana cun autoro de la studaggio tio lauli congruas cun la vaste trovebla supposo che infanoi possedas pli bonan lern capablon ol plen cresculoi. La studo indicas che la messaggia substanzo gaba ce tio ludas schlossilan rolon. Niai resultoi montras che infanoi en la base arnea agio povas lerni ene de certa tempo plida en havoi ol plen cresculoi, al donas alia cun autoro. Quan cam la cerboi de infanoi ancora ne estas plene maturigintai, cae multai cognai funccioi ancora ne estas tiel efficai, kiel ce plen cresculoi, infanoi tamen almenau en celcai campoi, superas la plen cresculoin, kiel exemple ce la vida lernado, diras la psicologo. Lautio estas recomendinde por instruistoi cae gepatroi offerti al infanoi en baslernea agio laueble multain ocasoin por lernado, ciu por exerci calculadon au ce biciclado.